не відмовився. У дверях суміжної темної кімнати, в котрі весь час хтось заглядав, з'явився грек. Кучерявий за повною формою доповів товаришу підполковник це група для виконання спеціального завдання. Грек з підкресленою уважністю, немов оцінюючи, оглянув кожного. А що, хлопці, видно, браві. Гадаю, справляться. Спати ще не хочеться, ні? Ну, то добре, бо треба ще трохи зачекати. А мені поки що потрібно одного з вас. Ну, хоч би ти. Наче навмання вказав на хлопця, що сидів у третьому ряду з краю. Як ім'я прізвище? Підгірний Віктор, підвівся той. Гаразд, товаришу підгірний. Ходімо зі мною. Допоможеш перенести одну річ. А ви, капітани, щоб хлопці тут не нудьгували. Розкажіть їм цікаві епізоди з вашої практики, запропонував грек. Капітан у нас бойовий, йому є про що розповісти. Схвальний гул аудиторії свідчив про те, що пропозиція їм явно сподобалася. Грек повів хлопця у кабінет Маринича. Там сиділи ще й вихователь з гуртожитку та Шурикян. Ось вам Віктор Підгірний, хлопець, видно, бойовий, підійде. Правильно я кажу, товаришу Адамчук? запитав у вихователя. Бойовий то він бойовий, але трохи недисциплінований. Знає, що учням курити не можна, а я його не раз заставав навіть у спальній кімнаті з сигаретою. Підгірний виглядав байдужим, неначе сказане його зовсім не обходить. Один лише грек побачив у його погляді тривогу. Навіщо його сюди привели? сказав підполковник, ніби треба щось перенести, а тут раптом починають обговорювати його поведінку. Але все одно хлопець сміливий, тягнув своєї Михайло Йосипович. І не кажіть, я бачу. Воно, може, і так, розважливо зауважив Шурикян, але часто заняття пропускає. От і сьогодні не був на заняттях. Сьогодні не був здивувався вихователь. Як це так? Я жив на 9 годині ранку, робив обхід гуртожитку. Тільки троє хворих у кімнатах залишалися, а всі інші, і підгірні в тому числі, пішли на заняття. Може, й пішов, але не дійшов. А може, зранку був у училищі, а потім пішов, висловив припущення Шурикян. Та розкажи вже сам, Вітю, був ти сьогодні в училищі чи ні? щоб товариші через тебе не сперечалися, попросив Маринич. Був, буркнув хлопець. Можливо, й був, але не весь час, заперечив Гамлет. Бо ж не можна, правда, в один і той же час бути і в училищі, і на вокзалі. Невже я, товариші, маю не вірити своїм очам? Я теж стояв у черзі на зупинці таксі, тільки в хвості, а Віктор спереду. Сам бачу, як він сів у машину та й поїхав собі. Можливо, в нього є брат-близнюк або двійник, буцім цілком серйозно висловив припущення грек. Є, Вікторе, у тебе брат? ласкаво запитав Маринич. А коли це був ти сам, то куди під час занять їздив? Ніякого брата в мене нема. Нікуди не їздив. Підгірний сердито дивився з-під лоба видно, починав здогадуватися, що викликали його сюди не випадково і зовсім не переносити щось. Шурикен тим часом підняв телефонну трубку і тихо щось пробурмотів у неї. За хвилину у дверях з'явився водій таксі. Привітався, оглянувся, побачив підгірного і вигукнув О, мій сьогоднішній пасажир також тут. Ваш пасажир? ніби не чекав того почути Маринич. Куди ж і коли ви його возили? Сьогодні ж у день з вокзалу на вулицю Червоноармійську. Хіба? А ви часом не помилилися? Що ви? Уже добре його пам'ятаю. Ще як від'їхали трохи, він попросив зупинитися, щоб зачекати його старшого брата. І далі вони вже вдвох їхали. Всі очікувально дивились на Віктора. Ну, треба було з братом під'їхати. Він просив і що з того? Подумаєш, два уроки пропустив. Інші по кілька днів не бувають.